vakarais atsisėdu pa, pa, pačilintą prasme, nu tiesiog, vad būna. Alepna. 2012, girdėjai šitą muziką ir tu. <laughs> Kliūnas visur man. Čia Alekna ramiai šilainėse čia vėl repoja. Jisai kasdieną kas naktį šitą muziką šnioja. Dabar ramus, tu geriai šampaną, aš pisu frie, sakau viską, kas mano širdį. A, čia tie galvoj, ta huja minčių pridėta. Mes susinkė paprastai nežinom savo vietą. Pasiklydę tarp eilučių, tarp savų minčių. Su šitu repu aš visą rajoną išnešti galiu Rankas į viršų keliu, nes save pats myliu Pats su so fainas, mano dainas, mano rimai, mano grimai Mano įkvėpimai, šie maži žaidimai sukasi Kiekvieną dieną įsikūri, tu kažką iš naujo sukūri Ir aš rūkau šią pigę cigaretę Aš rūkau elemą, pisu į temą Iškeliu problemą, mano deurema Kitokia negu tavo Jeigu nori, gali pamatyti šypseną tos bobos savo Inai sukasi, inai eina, inai girdi šitą dainą Ir žmonės žmonės čia gyvena, širdise rusena, laimingai dirba, laimingai ir pasena, gauna minimumą ir va tokia rutina, šitas repas čia mane kairina, šampanas vaikina jau kabina, jeigu nori galiu nusivesti tave į Maksimos kabiną, pabūsim ten kartu, vieni du abu, pora bučkių, aigi mergaitė nesmagu, aš matau tavo gražias kojas, matau tos sijonus, be man pokum, aš myliu Kauno visus rajonus, neapsimetu maironių, kilų kalnų mylikonių, su autobusu važiuoju iš šitus klitorius skaičiuoju, agirdi suka, matau tą galvą buką, jeigu nori gali mane pabaksnuoti per Facebooką, mažai į luką, jūs greitai jau išgirsit, po tokio repo visi nahu čia tiesiai ir numirsit. Ir čia lyja, mes nutraukiam šitą tylą, ne tie, kur vaikšto su konistais ir ne tie, kur alkoholį pila, mes mylim alkoholį, agirdi molį, jeigu nori prisijunk ir tu čia broli. Oh. Čia kiemas, va na, visas tas padarytas darželis, e, samdžiau žmogų specialiai, kad nu, tą apželdinimą visą čia gadėsi. Čia per naktį iki ryto sėdžiu čia ant šito byto, nepramušęs lytų klube, nekalų mokyto, nes ne vaikas elito. Šitus žodžius diktuoja man kažkas iš satelito, iš satelito, iš satelitų. Materialinių vertybių čia jau niekas neskaičiuoja, kol kiti pahalina, jie Egiptą prakaituoja, kaip ir sakiau, galva sukalitai, mokytai, finansiniai kreditai, mūsų gatvės pūrino šiandien veikia mitai, mano broli šeštam fortė irgi telėpuoja. Jis kartu kartu su šita muzika skirtingų stilių šnioja Būna susitinkam, būna pasilstam, būna prisiminę Būna viens kitus ir apkabinę Ant stalo guli podelės naminis kavos uh, Šito repo muzikos mums niekas neatstos A dabar sunkiai žiūrim pro langą Narkais turi akujeno dydžio šklinę šlangą Akujeno dydžio klinę šlangą Iš kur žinai? Iš kur žinai? Tu 20 metų su juo pagyvensi, tu irgi žinosi, ne? <laughs> Dar vieną dūmą ir geriau nebūna Kas naktį, kas dieną mes judinam savo kūną Dar vieną dūmą ir vieną geriau Pasišalinęs porą kiaušinių, va Porą kiaušinių balandžiai padėjo <laughs> tai, tai nežinau, saugau juodai dienai, ta prasme. Gal kada jau neturėsiu ką valgyti, tai reikės va šitus paskalbėti. Kokį žodį sakai? Žaidimas čia žaidimas. Porą žodžių, kaip noriu, aš taip drožiu, visų grožių. Koks žodis? Pasikiškė, kol bus keliaudamas. Pasi, pasi, pisi, piski kažkuliaudamas, aš kiekvieną dieną gyvenu draugų pasikliaudamas. Jūs visi jokitės, jūs visi tokitės, einat prie altoriaus, o man pohui, aš čia stoviu kaip gatorius. Granata, čia mano ataka, dar vieną kirti, po šito repo tu gali numirti. Susukam, kas seka, mūsų širdis plaka, kas seka, dega ir į galvą tiesiai seka. Aš laukiu žodžio, Reno, šitą mašiną gavno, jeigu nori, čia sukasi Kaunas ir Vilno, čia visi susitikti susijungia šį muziką, atjungia kiekvieną Čia. dieną. Mes. Dabar rankose poska anniversaris auksinis šampanas. Mano kišeniai trenigo ten guli parakanas. Aš vietinis baranas, po medžius laipiu kaip tarzanas. Atsiminu tuos laikus, kai buvau dar pats senas. Čia storytellingas pas mane buvo šilelis telikas, kai girtas grįždavau, biški tolėtė nusimiždavau ir būna buvo noras, kartais buvo amsiment. Bet šitas vilnės veikas, atsakau, rajonas blėt, bakūras maladėts, nu, nu tokių būna pizdėts. E, aš laukiu žodžių, ko jūs nieko nesakot. Stipinas. Stipinas, kiekvieną dieną nahu aš esu patinas, kiekvieną dieną aš alkanas, aš esu vilkas naminis, tračvaršyras, nutrūkęs nuo grandinės. Aš nežinau šito žodžio, mano leksikonas biški neplatus, bet aš paprastas žmogus, tu sakai stipinas. Sveik. O sakau, aš nahu nerytis cicinas. Čia repas. <laughs> Tai čia mano brigibekas klepas. Atsirado Facebookas, atsirado visos mergos bukas. Ratu jos sukas. Žmonės su dviračiu važiuoja. Kiekvieną dieną ant savo sąskaitą skaičiuoja. Eilėrašius čia reklamuoja. Žmona prieš mėgą pabučiuoji. Kiekvieną dieną biškai vaistų iš virtuvės išnoji. Susmunkiai ant žemės. Ir sistema tęsės. Tu robotas. Sistemai netiki. Ar girdi, broliau? Jeigu nori visi, tu jausi mano liežuvį po šito repo rajone ir visi baranai guli, guli, guli. Maksimum. Apie viską pagalvota. Mes pysim dar vieną popsovo šmotą. <laughs>